وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون na hawakumkadiria Mwenyezi Mungu kwa haki ya kadri yake waliposema Mwenyezi Mungu hakumteremshia mwanadamu chochote.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 سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون nani dhalimu mkubwa kuliko yule anemzulia uongo Mwenyezi Mungu au anayesema mimi nimeletewa wahi na hali hakuletewa wahi wowote na yule anayesema nitateremsha kama alivyoteremsha Mwenyezi Mungu na lau ungeliwaona madhalim wanavyokuwa katika mahangaiko ya mauti na malaika wamwanyoshea mikono wakiwaambia zitoeni roho zenu leo mtalipwa adhabu ya fedheha kwa sababu ya mliokuwa mkiyasema juu ya Mwenyezi Mungu yasiyo ya haki na mlivyokuwa mkizifanyia kiburi ishara zake walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra ji'tumuna furada kama كما awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum waraa وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون nanyi mlitujia wapweke kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza na mkayaacha nyuma yenu yote tuliyokupeni na wala hatuwaoni hao waombezi wenu ambao mlidai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu kwenu yamekatika mahusiano baina yenu na yamekupoteeni mliokuwa mkidai الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na hawa makafiri hawakumkadiria Mwenyezi Mungu na rehema yake na hikma yake kwa anavyostahiki. Walipokanya kuteremshwa ujumbe wake kwa binadamu yeyote. Ewe nabii, waambie washirikina na wanaowaunga mkono katika hayo miongoni mwa Mayahudi, nani aliyekiteremsha kitabu alichokuja nacho Musa, ambacho kina nuru iliyozagaa na uongofu wa kuongozea? Nyinyi Mayahudi mnakifanya hicho kuwa ni maandiko yaliyogawiwa mafungu mbalimbali, yanayokubaliana na mapendo yenu mnayaonyesha na mengi mnayaficha yale yanayokupelekeeni kuiamini na kuisadiki Qur'an. Na kutokana na kitabu hicho, mmejifunza mambo ambayo nyinyi na baba zenu hamkuwa mkiyajua. Na ewe nabii, jawabu wape wewe kwa kuwaambia Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha Taurati, kisha waache wakiendelea katika upotovu, wakicheza kama watoto wadogo. Na hii Kurani tumeiteremsha kama tulivyoiteremsha Taurati, ina kheri nyingi na itabaki mpaka siku ya kiyama inasadikisha vitabu vilivyoteremshwa mbele yake, inaeleza habari ya kuteremshwa kwao, ili iwape bishara waumini na iwahofishe makafiri wa maka na pembezoni mwake pande zote za dunia juu ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa hakuifuata. Na wale wanaoisadiki siku ya malipo kule kutaraji kwao thawabu na kuhofu adhabu kunawapelekea kuiamini hii Qur'an na kwa hivyo wao wanahifadhi kutekeleza sala kwa ukamilifu na utimilivu. Nabii huyu hakusema uongo alipotangaza kwa Qur'ani imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hapana mwenye kumshinda kwa udhalimu huyo aliyemzulia uongo Mwenyezi Mungu au akasema nimepata wahi, yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu bila ya kuwa kapata wahi wowote ule. Vile vile hapana dhalimu mkubwa zaidi kuliko anayesema mimi nitaleta maneno sawa na hayo aliyateremsha Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa unaijua hali ya hao madhalim nao wamo katika shida ya zamauti na malaika wanazingoa roho zao kutokana na miili yao kwa ukali na nguvu ungeliona vitisho vya kushtua vinawashukia. Wakati hao huambiwa sasa malipo yenu ya adhabu ya kudhalilisha na kufedhehesha yanaanza. Malipo haya ni kwa vile mlivyokuwa mkimzulia Mwenyezi Mungu bila ya haki na ni malipo kwa kuwa kiburi chenu kilikuzuieni msiangalie na kuzipima aya ishara za uumbaji za Mwenyezi Mungu zilizomo katika Qur'an. Na Mwenyezi Mungu atawaambia siku ya kiyama sasa bila shaka mmekwisha yakinisha kwa nafsi zenu kuwa kweli mmefufuliwa kutoka makaburini mwenu kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Na mmetujia hali ni wapweke, hamna mali wala watoto wala marafiki na mmeviacha nyuma yenu vyote tulivyokupeni na mkaghurika navyo. Na wala sisi hatuwaoni pamoja nanyi hao waombezi ambao mlidai kuwa watakunusuruni kwa Mwenyezi Mungu na kuwa wao ati ni washirika wa Mwenyezi Mungu katika ibada. Mahusiano yote baina yenu na wao yamekwisha katika na yamekupoteeni mliokuwa mkidai kuwa yatakufaeni.